колишніх курилівців і легіонерів, втікачів з німецького полону. Двічі група кудрявого приймала з літака радиста для червоної стріли. Прийом першого разу виявився трагічним. У хлопця не розкрився парашут. Радист загинув на очах у тих, хто був на вирубці. Вдруге була десантована радистка, яка тепер і здійснює зв'язок між червоною стрілою і центром. Немало бойових операцій командування Червоної стріли в особі командирів Володимира Семенова, а потім Віктора Столбова і незмінного комісара, старшого політрука прикордонних військ Михайла Стрельникова, провадило спільно з розвідниками Балтійця і Кудрявого. У цих діях були бойові групи Тараса, Цибулі Юхана і Латиша. У грудні був знищений склад зброї за кілька кілометрів від штабу груп військ Курланд. Тільки не з'явились в таборі парашутисти, вони одразу ж пішли до чумів, у яких і вдень, і вночі палахкотів вогонь. Навколо багаття лежали поранені. Лікареві і двом санітаркам, дівчатам із псковського загону та двом сестрам польським єврейкам, яким Освальд допоміг видертися. Із гетто розвідники віддали три парашути з тонесенько м'якого батисту. Федь Кулбишевський, побачивши земляка коропа і галку, геть кинув палицю, на яку спирався, і, розкинувши дужі руки, наче лещатами затисними галку. Прийшли, рідні ви мої, тепер я з вами на життя і на смерть, як сказав би комісар Стрельников. Прийшли і принесли тисячі патронів, гранати, міни, а не лише медикаменти і парашути, відповів Галка. А ти ж помолодів, ніби Федю. Але як був рудий, так рудим і залишився, пожартував короб і замість привітання кілька разів штовхнув земляка в плече. Диви. Міцно стоїш на ногах, готовий до завтрашнього бою. Якого бою? Згодом тобі командири скажуть, Федере, не втримали ви християна за хвіст, от і маєте халепу. Все про вас він виклав німцям, як на блюдечко, сказав короб і зітхнув. Коли треба, то постою й за трьох, відповів Куйбишевський. Знаємо і що Ладгалець утік від німців. Ладгалець не з тої опери, з якої християн, втрутився розмову Галка. Ладгалець наш від Рука Галки мимоволі за звичкою торкнулась правого боку, але там, де висіла кобура з пістолетом, була торбинка з трьома запасними ріжками, касетами до автомата ППС. Ти чого так на мене немов не бачив тиждень? спитав у Галки короб. Знаю, чого дивишся. Щось підмітити в мене хочеш і записати в зошит. Але ж, пишучи про мене, поменше скаль зуби, несподівано докорив короб. Доросла людина, а верзеш, як твоя Катюша першокласниця, одразу ж відповів Галка щоб забити памороки блюстителю конспірації. Якщо я напишу, то ти будеш на такій висоті, як героїчний тип, що й сам ще не знаю на якій. Справді не знав, що відповісти товаришеві, аби той мерщі очепився від нього. Гляди мені, щоб часом з мене не сміялася жінка і дочка, прочитавши твій зошит. Парашутисти попрощались з пораненими, на них чекало діло. Ще коли Галка, Короб і Орел розмовляли в лазареті, командири вже зійшлись на раду. Без зайвих розмов вони домовились про те, що загальне командування на час бою з карателями повинен взяти на себе капітан Балтієць. Його заступником буде столбов, командир загону Червона стріла. Капітан Кудрявий відповідатиме за правий фланг, де розташуються фронтові розвідники.